sa ating mga kababayan na nasa lanta ng trahedya gaya ng bagyo at iba pang sakuna na naminsala sa ating bansa at sa buong mundo kaya heto na, pakinggan nyo to Okay, sarap mabuhay dito sa mundo Lalo na sa Pinas kung saan ako nakatayo Sa gara sa likasyanan, punong kahoy naglalakihan Malawak na kabundukan ay ating napagmasan Kaya gandang mamasya kahit na saan saan Maraming bumibisita dito mga layuhan Pero bigla na nag-iba Maliwanag na paligid biglang umiitim Kumanti ang kalikasan pagkat ikaw ay masakin Pinuputol mo ang kahoy, hindi man dapat puputulin Marami na salanta, natabunan ng mga lupa Nabagsak ka ng mga truso, namamatay, nakaawa-awa Pagbaybag yung darating, ikaw ang dapat nasisihin Wala kang kasinate Ulahina ang pagmahay kay wala ka rin kinabuhi Paglabay sa basura di ang naplit sa may sapa Huwag baka kay mo o inunan sa paha Katusan ka Pilipino, ginipangdigi mga bata Kay gusto kiabusuhan mo, huwag kang ini ang taba Karaama ka daot sa atong tukaran Kita sa makapatay sa atong kalawasan Pagpatuyang ublabay sa hugaw nga may kagaw Pagang aso sa pabrika, gadala nga optigaw Aso sa motor, siklo, bihikulo nga may krudo Susaskin sa baga ni Garillo Sa lawas nag-abuso Pangutahe mong kagalingon o baka kahibalo buhay mo Dahil sa sariling kapakanan at sa iyong kalokohan Marami sa ating kababayan na nawalan ng tirahan Binawian ang buhay ng hindi inaakala Durog ang bangkay halos hindi na makilala Hindi natin maiwasan kung may darating na sakuna Hagupit ng bagyo ay laging namimisala Hoy illegal loggers, itigil nyo na yan Pinutol nyo ang mga kahoy at ginalo ang kagubatan Ikaw ang dahilan ng pagkasira ng ating kalikasan Dapat sa iyo hulihin at parusahan walang konsensya Ako ang pera Kahit pa may masawi kaya mo pang tumawa Ang awiting ito sa'yo nagpaparamdam Itanong mo sa sarili kung hindi mo pa alam Hindi mo pa alam